بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tulikuwa tumeingia katika النوع الثالث katika أين زناشي katika kitabu chetu irshadu lilbasair fadilatu الشيخ العلامة عبد عبد الرحمن ابن ناصر السعدي na ikiwa shekhe anatufafanulia juu ya namna ya tatu katika namna za najsi tuliona najsi ya kwanza kuwa ni namna ya najsi ya kwanza ambayo ni najsi nyepesi na tukaja tukaona najsi nzito na leo anatufundisha najsi katika sehemu ya tatu ambayo yenyewe inakuwa sio nzito na wala inakuwa sio nyepesi أنا سيما رحمه الله تعالى ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا وهل يشترط مع هذا غيره أم لا أنا سيما رحمه الله تعالى أنا نجسي سيكون زيتو ما سوى ذلك minan najasati, katika hizi najsi, ala albadani, ikiwa kwenye mwili wa mtu, au thaubi, ama ikawa kwenye nguo, kurasa 21 au awani, au najisi hiyo ikawa kwenye vyombo ونحوها na mfano wake fala budda fiha min ziwali ainiha hapana budi katika maeneo hayo kuondolewa iondoke ile aini yake aini maana yake ni ile ile alama yenyewe ya najisi ile najisi yenyewe iondoke qawlan wahida, hii kauli moja. Wa hal yushtaratu, wanasema je, utakuwa ni sharti maa hadha, pamoja na swala hili la kuondoa najsi, ghairuhu, kuwa na kitu kingine, am la? Wasahihu anna najasa, na kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba najsi najsi mata zalat kipindi chochote ambacho itakuwa imeondoka ala ayi wajhin kana kwa namna yoyote itakavyokuwa biayi muzilin kana kwa chochote kinachoweza kuondoa najisi kikawa fa innal mahalla yatuhu ile sehemu iliyokuwa na najisi basi huwa inatoharika kwa maana vyenye kuondoa najisi katika sehemu ni mchanga mawe maji na vitu vingine min ghairi ishtirati adadin, pasina kuwa na sharti la idadi ya kuosha, wala main, wala sharti la maji. Sio sharti kwamba utumie maji ama kuwe na idadi ya kuosha mara kadhaa. anasema rahimahullahu ta'ala wa huwa dhahiru nusus na hiyo ndiyo ilivyokuwa dhahiri ya nususi uwazi wa zile nususi zilizokuja kwenye kitabu na sunna haithu amara shari'u biizalati najasa kipindi ambacho sheria imeamrisha kuondoa najsi wa azalaha taratan bilma nikatufundisha kwamba kwa maana iondolewe kwa maji baadhi ya nyakati wataratan bilmashi na kipindi kingine itaondolewa kwa kufutwa wataratan bilistijmari wakati mwingine itaondolewa kwa istijmar kustanji manake pasina kutumia maji wataratan bighairi dhalika na pia mara nyingine kwa kisichokuwa hicho walam yaamuru bighasli najasati sab'a wala sheria haikumwamrisha muislam aoshe najisi mara saba siwa najasati alkalbi isipokuwa najisi ya mbwa wa kama annahu muqtada an-nusus ash-shar'iyya na kama ambavyo zilivyo dalili za kisheria fa innahu munasibun ghayat almunasib jambo hili limenasibu katika upeo wa hali ya juu wa kunasibiana katika swala la kuondoa najisi lianna izalata an-najasati kwa sababu suala la kuondoa najisi min babi izalati al-ashiya'i al lipo au limekaa katika mlango wa kuondoa vitu ambavyo ni vya hisia mahsusa hawasi ziko ngapi hawasi ziko khamsa ya kwanza lamsu kugusa hawasi بالجد نلمس الأشياء ونميز بين الحر والبرد سواء ha? na hawasi ya pili al-ain bila ain numayizu al-ashya wa numayizu al-alwan tunaweza kupambanua rangi kupambanua vitu kupambanua watu kwa macho mahsus kwa ngozi tukajua baridi joto mti kitu fulani kwa kushika tu hawasi nyingine nini ha alisani tubanua murwa alhulu kitu kitamu na kitu kichungu hichi ni chakula haya ni maji hii ni soda au ni uji sawa halafu aludhunu numayizu alaswati biludhni Tunapambanua masauti. Hii ni Qur'ani nasomwa, haya ni mawaidha yanatolewa. Kwa kusikiliza tunaweza kujua hivyo. Na kingine cha mwisho ni nini? Eh, al-anf huwa taa. Kwa kunusa tunaweza kupambanua harufu nzuri na harufu mbaya. Hizi zinaitwa hawasi. Na suala la najisi liko katika vitu ambavyo mahsusa manake vitu ambavyo vinaweza kuonekana kwa macho au vikanuswa kwa harufu au vikaguswa aini yake ile tufahamiana vizuri anasema shekhe ya kwamba rahimahullahu ta'ala walidhalika qala alfuqaha na kwa hali hiyo basi wamesema wanawachuoni wa fiqhi innaha min babi turuki hivyo vimekaa katika mlango wa kuachwa allati alqasdu izalatu dhatiha vitu ambavyo makusudio yake ni kukiondoa kile kitu biqat'i nadhari anil muzili laha kwa kule kukatika mtazamo wake kutokiona kile kitu kwa kile kinachotumika kuondoa kwamba ukifuta hivi tayari kile kitu kilichokuwa ndio najisi akifanya nini hautakiona tena walihadha lam yashtaritu fiha niyya na ndio maana pia katika hilo utaona sheria haikukutaka wewe utakapokuwa unaondoa najisi uweke nia sawa hakuna haja ya kuweka nia ukiwa unaondoa najisi kwenye nguo kuna nia hamna nia ya kuondoa najisi kwenye nguo wala kwenye mwili wala mahala pengine wala fi'l adami wala fi'l adami wala kitendo cha kibinadamu falau ghasalaha min ghairi niyya kama mtu ataosha pasina nia au ghasalaha ghairu aqilin au akaoshwa na asiyekuwa na akili au jaaha almau fansabba alaiha, au yakaja maji tu yenyewe yakafika pale kwenye mwili wake yakagonga pale yakaondoa ile najsi, taharat tahurat, itakuwa tayari yule mtu ametoharika, ama ile sehemu pia imetoharika. Bikhilafi taharati alhadathi, tofauti na tahara ya hadathi, allati tahara ambayo hiyo hadathi hiya ibadatu la budda min niyatiha, ni ibada hapana budi lazima kuwa na nia لازم اكو انانيا واشترط لها الشارع في من الترتيب في شريعه يميئك الترتيب كما لازم ييندي كترتيب حدث والكيفيات والنيه كيفيه يكوش انانيا فيها ما يوجب ان تكون عباده مقصوده جنب امبالو لايفاني عباده هي ساسا حدث هي عباده معلومه قصديه ولهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في وضوء وفي غسل كله imewekewa sharti ya idadi kama vile kuosha mara tatu katika udhu na katika kukoga kuosha mwili mzima ala almadhhab wa ala sahih la yushra'u illa at-tathlith ifadati al-ma'i ala ar-ra'si na sahihi ni kwamba katika kukoga kuna suala la mara tatu isipokuwa ni kuoneza maji mwili mzima na kumwagia maji mara tatu kichwani haithu urida fihi alhadith mahala ambapo pamepatikana hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa Aisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokoga janaba katika namna ya kukoga hafana ala rasihi thalatha hafanati alimwagia kichwani kwake maji mara tatu yale machoto matatu wa amma almashhuru min almadhhabi fi hadha an-naw'i ama kauli iliyo mashuhuri katika madhhabu ya hambali juu ya namna hii fala budda min ghaslihi bilma hapana budi kuoshwa najisi kwa maji saba marat kauli ya madhhabu hiyo uoshe najisi mara saba qiyasan ala najasati alkalb ikiwa ni qiyasi ya najisi ya mbwa nalitoka kuna kaa njoo kaa mumshu nalitoka ولكنه قول في غاية الضعف لكن قولي ليو katika udhaifu wa hali ya juu والقياس لا بد فيه من المساواة الأصل للفرع na kiasi siku zote utashika masikio mpaka nimalize darasa lazima iwe imelingana kile kitu cha asli kilichopimiwa na ile faru ambayo imekuja kupimwa katika kile kitu wa yuhkama ala al-amrayn bihukmin wahid na vile vitu vihukumiwe kwa hukumu moja falmusawatu manfiya muntafiya suala la kulingana hapa najisi ya mbwa na najisi nyingine ni tofauti havipo hakuna ulingano wowote ma khassa shar'u al-kalbi bidhalik baada ya kuwa sheria imehusisha mbwa najisi yake itaoshwa mara saba na najisi zingine hazikuwekwa hivyo walhukmu mukhtalifu na hukumu zake zimetofautiana hukumu ya mbwa na hukumu ya najisi zingine ni tofauti fainda alqailina bihadha alqiyas kwa hivyo kwa wale walioizungumza kiasi kama hii ya kupimia najisi ya mbwa ndio najisi zingine la yujibuna tara, la, la yujibuna turaba wenyewe hawaweki wajibu kwamba utumie udongo وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها na watu wakati imepambanuka tabayana imebainika na kupambanuka kaifiyatu izalati najasa namna ya kuondoa najsi biikhtilafi ahwaliha kwa kutofautika kwa hali zake ka vizuri fakullu najasatin yajibu izalatuha kila najisi inawajibika kuiondoa najisi yoyote lazima uiondoe min albadani ikiwa kwenye mwili uondoe walbuqati na kwenye ardhi uiondoe sehemu ambayo utaswalia wathaubi na kwenye nguo uiondoe shartun lisihhati sala kuondoa najisi ni sharti la kusihi kwa sala liamri shari' bitathhiri albadani wathiyabi kwa namna sheria ilivyoamrisha kusafisha nguo na kusafisha mwili wadhalika la yujibu lighairi salah na kwa hiyo basi haiwajibiki kinyume na swala fataayyana wujubuhu lisalati ikapambanuka kwamba kuwajibika kuondoa najisi ni kwa ajili ya swala tuko pamoja kisha Sheikh rahimahullah ta'ala akasema kauluna qauluna kauli yetu sisi kullu najasati yajibu izalatuha kauli ya kusema kwamba kila najisi inawajibika kuondoa ihtirazu min amraini hii imechunga vitu viwili ahaduhuma jambo la kwanza idha turra al-insan atakapokuwa mtu ametenzwa nguvu ila biqaiha kwa kubakia kwa ile najisi yake بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره kwa kushindwa yule mtu kutumia maji ambayo yanaweza kuondoa ile najsi au kitu kingine cha kuondolea najsi au kana tadhuruhu izalatuha au labda atadhurika kwa kuiondoa au lam yajid illa thawban najisan yusalli bihi au akawa hakupata isipokuwa nguo moja tu na nguo yenyewe ina najisi ndio anayeweza kuswalia au hubisa bibuqatin najisa au mtu amefungwa katika jela ambayo sehemu alomweka ni sehemu ya najisi la yastati'u alkhuruja minha hawezi kutoka katika hiyo sehemu fahadha mutarrun huyu anaitwa mutarrun mtu aliyetenzwa nguvu ataswalivo hivyo tumefahamiana vizuri kwa sababu hana namna ya kuondoa najisi atafanya nini sasa kwa taswali hivyo hivyo na najisi zake zimemzunguka anaitwa mtu huyu kuwa ni mutarr wal mutarr ma'dhur ittifaqa na mutarr mtu aliyetezwa nguvu ni mtu mwenye udhuru kwa makubaliano ya wanawachuoni wote wa alayhi an yusalli fi hadhihi alhal na yeye ni wajibu wake kuswali katika hali hiyo wala yuidu fiha wala hatoirejea swala yake kulliha ala alqawl sahih swala zake zote hatozirejea mtu kafungwa jela hakupewa maji ya kutawadha na sehemu amewekwa ina najsi anaswali kifika time ya swala anaswali sawa sawa na akitolewa jela zile swala hatozilipa kwa sababu gani ni mtu mutarra ametenzwa ametenzwa nguvu na hana namna ya kuiondoa hiyo najisi anasema على القول الصحيح الذي تدل عليه أصول الشرعية قول صحيح ambayo inajulishwa na dalili za kisheria na misingi ya kisheria واما المشهور من المذهب فيها اما قول iliyokuwa mashuhuri katika madhhab katika jambo hilo fa innahu aidan la yuid pia vile vile hatarudia swala idha hubisa bi buqa'atin najisatin ikiwa mtu atafungwa katika jela sehemu ambayo ina najisi wala idha salla wa ala badanihi najasatun ya'jizu an yatadarrara bi izalatiha au akawa amswali na katika mwili wake kuna najisi ambayo inamshinda kuitoa au itamletea madhara kwa kuiondoa lakini yatayammamu anha lakini atatayammamu kwa sababu ya hizo najisi idha kanat ala albadani itakapokuwa ile najisi iko kwenye mwili qiyasan ala tayammum lilhadathi wakiwa wametumia kuwa ni kiasi ya kutayammamu wakati mtu akiwa na hadathi wa amma najasatu thawbi wa buqa'a ama najisi kwenye nguo na kwenye sehemu ya kuswalia sehemu ya ardhi fala yatayammamu lahuma qawlan wahida hawezi kutayamam hapa wanasema ha, shekhe anazungumza kwamba katika madhhebu wao wanasema kwamba mtu akiwa ana najisi kwenye mwili anaweza kutayamam lakini akiwa na najisi katika na kiasi walioitumia ni kiasi ya hadathi lakini najisi ikiwa kwenye nguo ama ikiwa katika ardhi hawezi kutayamam wasahihu aidan shekhe anasema na sahihi wala najasatul badal hata najisi ya mwili pia hawezi kutayamam lianna alqiyasa ala hadathi ghairu sahih kwa sababu kuitumia najisi kuwa ni kiasi kwenye hadathi sio jambo lililokuwa sahihi walau kana sahihan na kama ingelikuwa sahihi la wajaba an yaumma alladhi ala albadani wathawbi walbuqa ingekuwa basi swala la kutayamam linaenea najisi ya mwili au na najisi pia vile vile ya nguo inaenea najisi ya ardhi asehemu katika sehemu ya kuswalia shari'a inma shar'a tayammum lilahdathi faqat na sheria imefundisha watu wa tayammum kwa ajili ya hadathi na hadathi zimegawanyika sehemu ngapi wewe kabisa najisi hadathi imegawanyika sehemu ngapi simama najisi imegawanyika sehemu ngapi mbili sehemu ya kwanza ni ipi hadathi hadathi kubwa sehemu ya pili hadathi ndogo hadathi kubwa ni ipi wewe hadathi kubwa ni ipi tutataja ngapi nitajina hadathi kubwa tutobia neno moja tu linafunika yote hadathi kubwa ni ipi hadathi kubwa ina, ni ile inayowajibisha kukoga na hadathi ndogo ni ipi hadathi ndogo ni ipi hadathi ndogo ni ipi inayomwajibishia mtu kutawadha hii karibu mara ya tatu minarudia ili neno au mara ya nne baadhi ya watu wanasahau kuanzia kesho kila mtu awe na kalamu na daftari darasani sawa kama hauna kitabu hujatoa fotokopi uwe na kalamu na daftari anasema shekhe wa amma idha salla fi thawbin najisa mtu akisali katika nguo إذا fa alayhi al-i'ada fi thawbin najisi mtu akisali katika nguo النجس fa alayhi al-i'ada ala al-madhhabi anatakiwa arudie swala yake katika kauli ya madhhabi walaysa li hadha al alqawl hujjatun asla na kauli hii haina hujja kabisa wasawabu kama taqaddama na ilivyo sawa sawa ni kama ilivyotangulia kusoma huko nyuma innahu yusalli wala yu'idu mtu huyo anaruhusiwa kuswali wala harudii swala fa inna Allah lam yujib ala ahadin an yusalli al-fardh marratayn kwa sababu Allah hajamwajibishia mtu kuswali faradhi mara mbili kama dhuhuri ukaswali mara mbili au alasiri mara mbili au maghrib mara mbili au isha mara mbili illa idha khalihi illa idha akhalla bima yaqdiru alayhi isipokuwa atakapokuwa ameliacha jambo ambalo analiweza kulifanya ndani ya swala min wajibatiha shar'iyya katika wajibu zake za kisheria basi huyo lazima arudie swala ameacha moja katika mambo ya lazima katika swala kaacha kurukuu au kaacha sijida halafu kachi huyo anatakiwa arudie swala hii ni katika maelezo na ufafanuzi juu ya suala zima la mtu kuswali na najisi na najisi inatakiwa iondolewe ni kosa kuswali ukiwa nguo yako ina najisi au mwili wako una najisi au sehemu unayoswalia ina najisi الامر الثاني jambo la pili shekhi akasema ihtirazu minan najasati kujiweka mbali na najisi allati yu'fa anha ambayo imesameheka au yu'fa an yasiriha au imesamehewa ule kile kidogo chake kadami kama vile damu kidogo damu kidogo imesamehewa walqai'u na matapishi imesameheka wanahwihima na mfano hivyo viwili faidha salla maa wujudiha mtu akiswali pamoja na kiwepo kimoja kati ya hivyo viwili haithu ufia anha wakati ambapo kimesamehewa kime kitu hicho fa inna salatuhu sahihatun sala yake sahihi ittifaqan kwa makubaliano ya wanawachuoni wote wa hadha maana al-afwi anha hii ndio maana ya kusamehewa wallahu a'lam hapa ndio ameishia mwalimu katika kutufundisha namna za najsi na namna za kuziondoa najsi katika mwili na katika nguo kama tulivyoona mlango kuanzia pale tulipoanzia namna ya kutwaharisha vitu vyenye najisi kabla ya kuswali Allah akituwafikisha tutakuja katika mlango wa 13 halil ashya'u najisa mahdudatun au mahdudatun wa sifatu dhalika wa sallallahu wa sallam wa barika على محمد وآله وصحبه وسلم